Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. September 14, 1984. Itinalagang obispo ng Pagadian si Bishop Antonio Tobias. Siya ang pangalawang obispong namuno sa diocese. Gayunman, makalipas ang siyam na taon, ipinagkatiwala naman sa kanya na pamunuan ang San Fernando de la Union ang Diocese ng Pagadian ay binubuo ng lungsod ng Pagadian at 21 munisipalidad sa Hilaga at Silagang bahagi ng Sambuanga del Sur. Ito ay nasa ilalim ng Archdiocese of Osamis bilang suffragan diocese. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.